pli malaltai nasc indizoi tut monde. Virinoi constante nascas mal pli da infanoi. Tio tiel status prescaucie en la mondo. Cion tio signifas por la estontezzo? Nova rapporto provas prognosi tion, ecz se tio estas malfacila. Nun ja sur la tero vivas pli cae pli da homoi, sed je longa vido la monda loggiantaro plei versaine de nove shrumpos. Tiel, lau nova analiso, plei multae landoi gis la fino de la iarcento estos confrontatai cun tre malaltai nasc indizoi. Te amo de renomai faculoi taxas en faca giornalo che in la iaro 2100 monscale nur ancorau ses statoi Samoa, Tonga, Somalio, Nigero, Ciado, Tajikio, havos marcon de 2,1 infanoi por virino. Tiu valoro estas considerata generale quiel soelo, por teni e longa vido, la loggiantaron per nascoi sur constanta nivelo. Por la ceterai cent naudec hoc landoi, la esploristoi antauvidas che la nasc indizo en la iaro 2100 situos sub la marco de 2,1. La nombro de la homoi tie je longa vido versaine malaltigios, se ne ocasos contrao agado per migrado, scribas la teamo de la Usona Universitato de Washingtono en Seattle. En la iaro 2015, laula prognoso, iam cent quinde quin landoi situo sub la soelo de du como unu. Ni staras en la dudec unua iarcento antaus cua socia shangio, diras esploristo de la instituto en Seattle. La mondo lauli estos confrontata cun altai nasc indizoi en quelcae landoi, cae manco de beboi en multai aliae landoi. Cun autorino de la rapporto aldonas. La evoluo complete rearrangios la mondan economion cae la internazian equilibron de potenzoi cae postulos nov ordigon de la socioi. Eg estos tre severa concurado migrantoi, por teni la economian crescon je suffice alta nivelo. Inter la iaroi 1950 cae 2021 la nasc indizo je tut mondo nivelo malaltigis de quin al du como du. Ie la fino la iarcento gi situos ce 1,6, prognosas la esploristoi. Por comparo, la taxoi de 1 en rapporto el 2022 estis cun circa 1,8, iomete mal pli drastai. Tiam uno antauvidis che la mondalo giantaro attingos sian maximumon dum la du mil octecae iaroi, cun dec quar miliardoi da homoi. Nun oni prognosas circau hoc como unu miliardoin. Por dec tri landoi la rapporto prognosas nasc indizon en la iaro du mil cent de sub unu, inter ili Sud Coreio, Taiwano cae Bosnio-Herzegovino por registaroi en statoi quiui estonte havos mal in nasc indizoin, levigas demandoi, kiel? Kiel oni tenas vide alla shrumpanta logiantaro la economion funccianta? Cion rolon ludu en migrado? Ca kiel gi estus organizita? Kiel mal plidaiunai homoi finanzu la maliunan generazion? Kiel bazon de siai prognosoi, la esploristoi utiligis datumoin de rapporto el la iaro 2021. Por siai taxoi ili elfaris prognosoin, inter alie pri mortontezzo, nasc indizoi, clerezza nivelo, manco de contrau concipiloi, cae urbanigio.